bai, eh, behaz frantziak guzitik edo dira eh, ni bezalako izaila batzu, edo laguntzaile sozialak, eh, badira zuzendariak, badira elkarte nagusiak, edo lehen dakariak, bo, baina denak eh, profesionala dira eta iremu hortan ari dela lanian, behaz gure hiltzara ez da irekia kampuari, eh, bakarrik profesionalak dira, behaz, eh, ditugu aditu batzu, eta zautia direnak eta mozumaitzu liburuak idaziak eta dituztenak, eta beraz, e, beren jakitatia e, zabaltzen dute, eta lagotzen gaituzte e, gaiaren zilatzen. Politika aldetik, zer dira berba renkurak, dituziena renkurak xailo e, sailo ontan, edo berba obetzeak atseman dira azken urtetan, nola da egoera? Politika mailan, ez dira berba da, ez da aski tresnarik, edo e, beharren arabera ez da aski erantzunik. Nam ezagun, eh, gu oita hamar eh, aurreta zarduratzen gira, baina ez ditu ahintz ikusten, amoste honetaik ikusten baditu aurrak eta edo eh, beren aitamak, uh, baina atse dugu ez dela aski. Eta demora gehiago do, behar gino kepa familietan, eta hortako behar dira ahalak. Eta problema da, poli, politikariak ez ditutela nahi eman ahalak, eta uh, entzatzen dira mosterate, Beaz, eh, hori dira gure, gure arrangura nagusiak, Ez dela aski, aski uh, mediorik, eh, beaz, uh, ez dela aski laguntzaile sozialik, pixka bat ahantzia bezala gira. Sozial arloko hainbat kontu, aurre kontu, eh? muriztuak edo tipituak izan dira, zuena ere edo izan da horako apaltze bat azken urtetan edo ez? Ez, bate. Ni ba, badagoa joita amarrurte eh, orta nahi eta ez da reiten apaltzerik izan dela. Boita batez nahi izan dute eman eh, dena departamentuaren gaina. ala tipituz eh, aurren gugiaren lana, baina uh, eh, iztu iraun, behar da, somaitaste iraundu horrek, baina bere ala uh, jendira eta aurren gugiaren eta uh, eta berriz nahusitasuna hartu du, eta ez gerotak egiago, egan ezake, ez gutio, behar ba, gerotak egiago eta egoera bat ditugula eh, aurguna aurrak eta lan jerian dira. Eta gure entzule batzuek, eh, aur, aur eh, zaitasunetan dien aur batzu nahi baini maituzte etxean ekarrarazi, nori erran behar dute, edo bai, nori behar dute aien buru aurkestu? Horrentzat eta bada departamenduari buruz behar dira itzuli, departamendua da horren nagusia harrek ditu eta lehenik galdiak errezibitzen, eta ikusten, ea familia hori eh, on, onditaiken eh, aurren errezibitzeko, zeren eh, zaitasun handiko aurra dira, eta behar dira familia azkarrak, egan ezak, eh? Prez direnak errezibitzeko, behar, bada, etapa eguze bat, usteko familia prez denet, errezibitzeko, eta nola nahi dituzten errezibitu, edo zonbaito den horrenka, edo, edo eunguzia, e-, eunguzia, edo berdina eta aratxez ere, gauaz ere.